ова тема требаше минатата сабота, значи да ја имам, па му дадовме простор на Луне. Ни гостуваше Луне по пат на ова техника. Да. <clears throat> Преку слика. <clears throat> Инаку тема која што според она што може, можев да видам, значи сега можеме да направиме слободна анализа, кога што сме зборувале, затоа што имаме цела една архива од приближно околу 600 проповеди до сега, почнувајќи од 2011 негде јануари, јас заклучи дека од 2011 јануари ова тема не сум ја држал. Че сум ја држал негде предходно и нема видеозапис од тоа, па така да решив по повод Божик минатата сабота, меѓутоа е ништо не е страшно, не, не сме многу далеко од тие настани случувања, затоа што се уште сме во тие такви празнични, да кажам, денове, денеска, Василица и така натаму. Па, водици доаѓа, се до водици некрстени денови, па имате секакви пагански ритуали, вевчани, суровари, како ги викаат оние, кои што се облекуваат во чудовишта. Да. Како и да е, значи, тема која што заслужува да и се обране внимание и да се каже онака како што треба да се каже без никаква политичка коректност. Затоа што денеска многу се внимава да не знам, не се повреди можеби некој нечии чувства, но добро е што барем почнаат да грепкаат по површината на она а, облека паган, односно христија, па, паганизмот, дали обличен во христијанско руво, тоа е тоа што го гледаме околу нас. Оно што се гледа пред се во православието, затоа што живееме во еден таков, среде таков народ, во една таква земја, кај што доминира православието, е се само не христијанство, односно паганизам колку сакате и суеверие колку сакате. Беше бадник, значи минатиот петок, и статусите на Фейсбук беа паричката се падна кај мене, паричката се падна кај машми, највеќе од статусите беа кон тоа. И што тоа каде се паднала паричката? Еве вечерва или вчера вечер, или не знам, се паѓа пак паричка според некои поинакви традиции, или на веселица исто така се меси некоја тамо погача со, со паричка. Сето тоа е суеверие. И ништо друго. И нормал паганизам. И сега минатиот пат, кога ја држав пуката, спомнав некоја а, парадоксална а, парадоксално истражување а, во Македонија, кое што го направиле религија.мк, имате една нова веб страница од скоро излезена, ИПИС и КАС, сега да не ви кажувам што си и како си дури ги заборавив, а, спроведено за перцепцијата на граѓаните за религијата и незината улога во македонското општество. Каде што од сите испитаници 97,7 покажале верска припадност. И послушајте ги сега бројките, за да ни биде еден вид како вовед во останатиот дел од она што ќе го изнесеме. На прашањето дали Бог постои, значи, пазите, скоро 100% се изјасниле како дека се верски определени. Значи се дело некоја верска деноминација. На прашањето дали Бог постои православни, 63,2% одговориле дека Бог постои. Уж загрижувачки број. Од 100% верници православни 63 одговориле дека Бог постои. Значи 21,9 одговориле дека Бог не постои, има постои некоја виша сила, а остатокот рекле нити има виша сила, нити постои Бог. Тоа се православните. Во исламот 96,7 одговориле дека Бог постои, значи значително многу поголема бројка, сепак еден мал процент, рекле дека има некоја виша сила, а не Бог. Кај католиците 100% и кај другите, што се подразбира протестанти, веројатно 100% исто така одговориле дека Бог постои. Значи, еве, овде сме за пофалба. Но обрнуваме внимание навики на православните, затоа што, реков, живееме во доминантно. А, и сега другото прашање. Било, дали читате Библија, или нели Куран, или еврейскиот еврејскиот вакво Талмуд така натаму, или некои делови од неа, или пак дали барем некојаш нешто сте прочитали од светите книги. Значи православните одговориле со 44,8% дека читаат или некојаш прочитале нешто од Библијата. Неверојатно. Загрижувачка бројка. Повеќето од пола не читаат или никојаш не прочитале ништо од Библијата. Епа како тогаш вие ќе искорените паганизам од тоа население? Намерно спомнав, почнаат да грепкаат по површината. Тоа е само грепкање. Или почнаат веќе МПЦ кажа дека званично нема да ода да пуштаат свештеници по огновите за коледа. Затоа што тоа е пагански а, празник. Тоа е само грепкање на површината, затоа што тука има уште многу, многу, многу, значи, да се вади, да се објаснува, да се разјаснува, затоа што христијанството со тек на векови е покриено, мислам, тој паганизам кој што бил и за да нели со цел да се придобијат, преобратат паганите по-лесно во христијанство, било облакано, значи тој паганизам бил облекуван со христијански наметки, да кажам така. А, значи, православни 4.4.8, ислам, од исламот 80.8, одговорили ека читаат, католици 100% читаат, други, што е интересно, во кој што <coughs> спаѓаат протестанти, може би и некои други, не знам, читаат 80%, значи испаѓа дека 20% може би од протестанти не читаат Библија. што е не чудно. И оно што исто парадоксално е дека 37% од атеисти читаат Библија. Скоро поголем број на атеисти во Македонија читаат Библија околку православни. Скоро. Скоро, приближен. Значи, ова, наистина, се парадокси, живее во едно такво парадоксално обштество и реков, овие бројки покажуваат дека многу е тешко. Како прво човек треба да ја чита Библијата. Да верува дека тоа е Слово Божие, за да може да ги искорени, да ги тргне сите оние паганштини од животот. И сите оние суеверија во кои што и ние некоја сме верували. И јас се секам за мене како дете беше интересен момент, бабник едва и чекав, пошто мене ми дава а, како помал од синовите, да јас ги делам коштанчињата, оревчињата, <laughs> знаете како се правеше тоа после вечерата, така бремка на традицијата таму. Еднакво се дели по, не знам, по толку, по волку, на сите, на, на Бога, еден дел имаш или како и да е. Да не се замараме сега со тоа. И ми беше интересно, како дете, и веројатно и на децата денеска им интересно. Но ништо од тоа. Не осознав ништо за тоа кој е Христос, за се се доека не го гледав Исус од Назарет. А тоа беше 91-а. Не. 93-та година, мислам дека прв пат го гледав во војска кога 93-та на Скопска Црна Гора, граница со Косово, таму бев граничар, таму прв пат го гледав Исус од Назарет. Мисля дека тоа беше пат, да. До тогаш, може би порано некои делове, меѓутоа еш наистина така по а, со повеќе внимание и затоа што веќе и почнав да читам некои материјали адвентистички тогаш, тој период. И зошто реков дека тоа е само гребење. Значи, добро е, не можеме да кажеме дека и да не го доброволиме она што го прави МПЦ во последно време, каже што сака да ги научи луѓето дека коледа е чисто паганско. Значи, наистина, тука нема ништо со христијанство. Тоа е добро. Добри се и некои други моменти, кои што ете ги спомнуваат, кои што вела дека треба да се насочат луѓето повеќе на духовното. Тоа е се добро, меѓутоа, тоа е само гребење по површината. Зошто? Затоа што како прво Божик нема христијански корен. Како прво самиот празник, ако сакате да направите реформа, треба да го тргнете. Иако да, тоа е одбележување некој начин на Христовиот роден ден, на раѓањето Христово, но тоа е веќе еден друг момент. Еве, ќе читам неколку моменти извадоци од историски записи, значи, а, патем да спомнам на почеток, значи, и, и а, британика енциклопедија, и американа, и она католичка енциклопедија, сите велат дека Божик во првите неколку века воопшто не се ни спомнува, не се ни слава. Во првите векови од христијанството зборам. Од почетокот, да, дури имало и расправи, папи биле против воспоставувањето на Божик. Се секјаваме дека Божикното славење постепено еволуирало од времињата што далеко му предходат на христијанскиот период. Значи, Божик има свој корени уште далеко, далеко пред христијанството, во паганизмот. Било покривало за паганските прослави и многу негови обичаи се само адаптирани и преиначени од пагански во христијански церемонии. Значи, само преиначени, само облечени, да кажам така, фино, камуфлирани во некој христијанска облека, христијански некој призвук им е даден. Имено, Од каде се почнува, јас ќе почнам малку од порано, па кон, не, од подоцнежни периоди, па кон пораните. Значи, грците славеле еден празник по име Баханалија, тоа во чест на нивниот бог на виното Дионис, или Бахус го викале, тамо во вториот век, уште пред нашата ера. Кон ова, е сега римјаните, нели, знаеме, тоа време римјаните владеат на светска сцена, а имале обичај да купуваат, така да кажеме, односно да превзимаат а, обичајот разноразни народи, кои што ги покорувале, го прифателе ова и изгора на тоа тие го додале, го додале ова, ова, ова чествување на Баханалија и кон Сатурналија, кој е празникот кој што тие го славеле во чест на богот Сатурн богот на земјоделието или богот на времето, некои викаат. Како и да е. И обата празника биле славени кога? Околу зимската краткодневница. Кога, значи, денот е најкраток. Или зимската солстиција. И еве зошто. Времето на зимската солстиција од секојаш била важна сезона во митологијата на сите народи. На сите народи, значи, од старт зато што сонцето им бил врховен бог на паганските народи. Сонцето, дарителот на живот, тогаш се спушта најниско. Тоа е најкраткиот ден во годината. Витувањето за пролета е закопано во студенилото и снегот, како да се губат надежите дека ќе се појави повторно сонце, дека се повеќе повеќе се смалува денот, како да гасне сонцето, како да умира Тоа е времето кога силите на хаосот, кои што го попречуваат враќањето на светлината и животот, мораат една за секојаш да бидат победени од боговите. И сега внимавајте, вика тука, кога солстицијата е на својата најниска точка, боговите мораат да бидат подпомогнати од луѓето, какви ми се тие богови кои што бараат помош од луѓе, подпомогнати од луѓето преку имитирачка магија и религиозни обреди. Тоа е она што го гледате во Вевчани или во некој, на некои такви карневали. Тоа се тие магии, тоа се тие религиозни обреди, каде што, нели со тие звонци, со не знам што, се истерува злите сили, знаете, тоа е тој период, кој што ние, они го викаат сега крстени денови до, до водици, а, нели, Христос уше не е крстен, меѓутоа тоа еве од каде води потекло. Тоа е после само добро облечено. Сонцето започнува триумфално да се враќа се, одеднаш, значи, значи почнува да расте денот, еве, веќе некој, некој период денот расте. Тамо негде од 21-22 декември, како кога е таа солстиција. Деновите започнуваат да растат и иако зимот и понатаму продолжува, доаѓањето на пролета повторно станува разбирливо. За сиот народ време е за големо празнување. И еве ви ги празниците. Сатурналија, Баханалија и така натаму. Традицијата на славење на 25 декември како Христов роден ден кај римјаните доаѓа од Персија. Митра, персискиот бог на светлината, бил роден на 25 декември од Карпа. Рим во тоа време бил познат по флертување со туги богови и култови и тоа и така во третиот век, односно 274 година, точно на 25 декември нехристијанскиот император Аурелијан го воспоставил празникот Диес Инвикти Солис, или денот на непобедливото сонце. Според еден од нивните богови на сонцето Сола, како викале. Диес Инвикти Солис. Митар било телотворување на сонцето. Значи, како верували персијанците, како тоа го прифатиле, адаптирале римјаните. Па така, овој период на неговото повторно раѓање бил најважниот ден во митаризмот кој што ќе стане официјална религија на Рим под покровителство на Аурелиан. Се верува дека императорот Константин му припадил на митраизмот, токму, се до денот кога се покрстил и го прифатил христијанството. И најверојатно тој бил еден од најважните инструменти за преместувањето на најважниот празник од неговата стара религија во рамките на неговото ново верување, односно во христијанството. Чи значи, тоа е Инаугурација, значи во, воведување на а, тој пагански празник 25 декември, денот на сонцето, да потоа стане и ден на Христовото раѓање, или Божик. 25 декември, кај католиците, кај прославните седми, што всушност повторно според нивниот а, календар, повторно е 25. Не е друг датум. Но сето ова не е од Персија, туку води и потекло уште од порано. Од каде? Уште од Вавилон. Сите знаеме, сме слушали за Нимрод. Библијата го спомнува Нимрод, како градител на Вавилон. Станал жива легенда, буквално. Го обожувале како бог, нели бил добар ловец. Веројатно има човек, човекот имал некоја соодветна градба и бил бистар и и така да кажам, едноставно го обожувале луѓето. Суе верен народ, народот кој што се одвоил од Бога, кој што го отфрлил Бога, тргнал по луѓе, тргнал по небески тела. И почнале да го обожуваат како Бог. Семирамида, неговата жена, била уште поитра од него, го надминала, значи, станала по-супирорна и од него и била третирана како Божица буквално како Божица. Таа велела дека Сонцето и Месечината сушност се тој, Нимрод и таа Семирамида во човечка форма. Нимрод умира под неразјасните околности, не се знае, нема записи, има некои предпоставки, но како и да е убиен, било што, Нимрод умира. И што и текнува на Итрата Семирамида? Дека неговиот дух, откако умрел, се оцелил во Сонцето. Сега тоа е богот на сонцето. Тоа е богот сонце всушност, нели? И од тука произлегол првиот ден во седмицата кој што бил наречен сончев ден или ден денеска Сандеј или зонтак или во многу други јазици. И после некое време Итрата Семирамида одеднаш <laughs> доаѓа со дете. Семирамида. И што ќе каже? Ќе каже дека зачнал од Нимрот. И се раѓа Тамуз. И сега Тамуз е новото раѓање на Сонцето. Тамуз се родил токму на 25. декември. Денот кој што исто и за Вавилонјаните бил еден од најважните датуми. Вавилон, Персија, Грција, Рим, сите оние што ги имаме од фигурата на, на, на Охудоносор, како сето тоа се пренесувало, се искривувало, за да после Рим и Константин навлезе значи, во, во христијанството и да вие денеска не знаете што сушно славите. Да. Епа сега со тоа малку ќе се побавиме. Мене ми е таа интересна тема, значи, се изненадев дека сум ја држал тамо дури 2010-та, мисля, че дека беше во малата сала, исто така зимски период нормално, околу Божик. Да отвориме во Лука прва глава. Значи, да се позанимаваме малку околу тоа, околу периодот кога би било највозможно Исус да се родил. Не, не, не, не нагадјаме датум, оти не е битен. А ако малку истражувате, ќе видите дека христијаните не славеле роден ден воопшто. Роден ден на времето славеле само незнабошците. Е, во Новиот Завет го имаме Ирод, нели, баш на неговиот роден ден и на таа прослава, па му ја оцикуваат главата на, на Јован Крстител. Да, добро, вредно, че значи, јас не секам сега тука ништо да, да кажам е, околу било каква прослава на роден дени. Е, христијаните предсе не сакале да слават роденден затоа што сметале ка тоа е денот со кој што тие се појавуваат во овој грешен свет, каде што е маки и проблеми, едноставно не е ништо специјално околу тој ден. Многу побитен е денот на нановото раѓање. Или пак самиот Исус, самиот Исус нигде не нагласува дека треба да се обрне внимание на неговиот роден ден, туку на смртта не насочува. И ние имаме цел еден обрет овде, света причест, кој што не подсетува. Правете го ова за мој спомен, го вели. На неговата смрт, затоа што со смртта го победил непријателот, ја запечатил неговата судбина и преку неговата смрт и обезбил избавување за нас. Но да читаме во Лука. Што се случува овде? Немаме многу време, ама ќе читаме така позначени делови. Од пети стик. Во деновите на јудејскиот цар Ирод беше еден свештеник по име Захарија, од Авијановиот род и неговата жена од Ароновите керки по име Елисавет. Двајста беа праведни пред Бога, одејќи без недостаток според сите Господови заповеди и повелби. Немаа дете, зашто Елисавета беше неплодна, а двајста беа во години. Еднаш кога тој ја вршеше свештеничката служба, значи, внимавајте, Захарија е од Авијановиот род свештеник и ја врши службата, доека ја врши службата, доека ја на служба, во храмот, во Јерусалим, по редот на својот чин, значи вели 9 стих, според свештеничкиот обичај му се падна со жребка да влезе во Господовиот храм и да покади, а за време на кадењето целото множество народ се молеше надвор. Тогаш му се јави Господов ангел, додека тој служил во храмот. Му се јавува Господов ангел и што му вели? Дека неговата жена ќе зачне. Ке се роди Некој кој што ќе биде голем пред Господа, да не читам сега сите стикови, кој што нема да пие вино, опојни пијалоци и ќе се наполни со Свети Дух уште од утробата. Денеска зборувавме за Свети Дух во пуката. Исус е тој кој што од раѓање уште, односно бил зачнат од Светиот Дух, а еве го и Јован Крстител бил исполнет уште од утробата во својата мајка со Свети Дух. Затоа е, е Исус ќе го нарече најголемот пророците кој што бил роден некојаш од жена, или кој што е ли. А, <clears throat> Дваесет стих. Кога се свршија деновите на неговата служба, се врати во својот дом. А по тие дни неговата жена Елисавета зачна и се криеше пет месеци и велеше Ова ми стори Господ во деновите кога погледна на мене, за да го острани мојот срам од меѓу луѓето. Значи, што констатираме овде? Значи, Господ му се јавува, ангел му се јавува на а, Захарија доека тој служи во храмот според Авијановиот род. Тој бил свештеник според Авијановиот род. Тој род, Авијанов род, бил осми поред. Еврејската година започнува таму март-април. Првиот месец Нисан. Од први, во првиот месец, почнува првиот ред да служи 7-8 дена, всушност, од сабота до сабота служена. И плюс кога се падјал некој од овие годишните саботи, можеле да добијат и додатни денови на служење. Значи, 8 дена првиот ред, 8 дена вториот ред. Авијановиот род, род, ја велам ред, род во ред, е 8 по ред. Што би се падјало негде во јуни, нашки во јуни. Месец јуни, кога ангелот му се јавува на Захарија. И веднаш кратко после тоа, што забележавме, Захарија се враќа дома, неколку дена тука, нели, патувал, не одале тоа со автобуси, нели, и стигнал дома и вели извештајот или саветот зашнал. И го крие пет месеци, што се случува после? Во шестиот месец, во шестиот месец на незината бременост, Бог го испрати ангелот Гаврил во Галилејскиот град по име Назарет при девица свршена за маш, по име Јосиф од Давидовиот дом, а името на девицата беше Марија. Значи сега Господ испраќа ангел да и се јави на Марија, дека и Марија ќе зачне. Кога ангелот дојде при неа и рече радувај се благодат на Господе со тебе, благословена си ти меѓу жените, таа се уплаши од тој збор и размислуваше како каков поздрав ќе биде тоа. Тогаш ангелот и рече, не бој се Марија, зашто си нашла милост пред Бога, и ете ке зачнеш и ке родиш син, и ќе му го дадеш името Исус, тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот. И потоа имаме таа средба на Марија. Марија дознава дека Елисавета е веќе во шести месец, и оди кај Елисавета, имаат средба. Значи, што гледаме овде? Во шестиот месец, кога Елисавета е, веќе го носи а, во себе Јован Крстител, Марија зачнува. Колко е разликата меѓу Јован Крстител и Исус? Шест месеци. Знаеме колко е бременоста, периодот на бременост до раѓање 9 месеци. е сигурно бил 9 месеци. Не верувам дека имало 7 месечиња, како ги викаат тие порано што се раѓаат, па не знам, 6, па 8. Ја не верувам, тоа било <laughs> многу поприродно и раѓањето и се, така да било 9 месеци. И пото тамо 57 стиг вели Елисавет и дојде време да роди и роди син. Значи, заклучивме дека негде во јуни, може би при крајот на јуни, не е битно, еве, да земеме втората половина на јуни, зачнува Елисавет. Кога би излегло дека би го родила Јован Крстител? 9 месеци, ќе дојде во март-април, при крајот на март. Тоа е негде околу, може би, за празникот Паска. Се родил Јован Крстител. Март-април, крајот на март е. И ако додадете уште 6 месеци од март, септември, крајот на септември, или како што некои велат, и тоа е многу интересен момент, дека Исус се родил баш за празникот Сеници. Да, Бог со нас. Да, ќе спомнеме тоа. Тоа е еден така малку понов момент, што така мене ми дошол, тогаш не верувам дека тоа сум го спомнал. Како и да е, значи доаѓаме до можен, можен период кога Исус би се родил, тоа е негде крајот на септември, или тука некаде каде кога и јас сум се родил. <laughs> Интересно. Убаво вака за... <laughs> па идеја не тука некаде. да? Јас сум малку покасно Затоа што не бил битен. Значи, ме мислам, раѓањето е битно, нормално, затоа што Исус се отелотворил, станал човек, еден како нас, битно е, меѓутоа не било битно за да се означува како така. Е сега, моменти кои што исто така покажуваат дека тоа би било таму негде во септември, а не може да биде во декември. Втора глава Лука, А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квиринеј управуваше во Сирија и сите одеа за да се запишат секој во својот град. Така и Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство. Еве зашто Исус се родил во Витлеем. Исус, наречен од Назарет, Назаретјанецот, се радја во Витлеем, затоа што овие отишле да се попишат. Кога се прави попис? Среди зима? Сам, вопшто не е логично. Значи, попис да правите во декември, иако таму декември не е како нашиот декември, ама сепак е врнежлива сезона, не е погодна. Немало тогаш асфалт. Ни оделе со джипови, со коли, со не знам, попишувачите, па да стигнат до Дури и денес како одите да попишувате луѓе, има зафрлени села во Македонија кои што нема асфалт и може да заглавите таму некаде во или во... Да. <clears throat> И кога беа таму во Витлеем и дојде време да роди и го роди својот син првенец, па го пови, го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Еве интересен момент. Зашто немало место? Зашто бил некој празник, веројатно. Ерусалим, кој што бројал тоа време околу 120.000 жители, така има записи, може би имал 2 милиони народ, зато што бил празник. Можно е да бил празник од сеници. И затоа немало место за нив. Не само што Ерусалим бил полн, него биле полни и околните, мислам, Витлеем. Стану збор за Витлеем, Витлеем бил близу. Дори и тој бил полн, немало место. Че доаѓале од сите краишта, тоа е еден од поубави, мислам, најубавите, најрадосните празници, празникот Сеници. Веднаш после Јом Кипр, последниот, значи, празник, од тие седом годишни. Кога се радувале, кога благодарности му искажувале на Господа. И сега осмиот стик, а во тој ист крај пастири нокева под ведор небо, чувајќи го своето стадо. Уште еден момент кој што укажува на тоа дека времето не е зима, Стадата беше, биле надвор, пастирите надвор ги чувале стадата, се уште. Под ведор небо. Таму негде втората половина од октомври почнува дождлив период долу во Израел, значи мора да е пред тоа. Значи пак најголемите изгледи се дека се тука, тука некаде. Септември крајот или почеток на октомври не е битно, кажав, не одредуваме датум, туку само период, прилик. И Господот, Господов ангел им се јавува, не бојте се, добро им кажува што се случило. еден друг момент исто така. Трета глава Лука, значи тука, прва, втора, трета глава Лука го имаме одговорот. Лука бил многу прецизен, пазите. Лука како доктор бил многу прецизен. Че сите евангелисти на свој начин, нели, вдахновени од Духот Свети, ги пишувал Евангелијата. А Лука бил толку прецизен, што во Лука во трета глава се забележува единствениот датум, точен датум кој што е даден во целиот Нов Завет. И со право е забележан овој датум, затоа што е многу битен за пророштото во Данијал за 2300 денови ноки. Кој тој датум? Датум од годината кога ќе се појави <laughs> помазаникот, како што вели Данило, односно кога Исус ќе биде што? Крстен. Кога Исус ќе биде крстен. А во 15-тата година од владењето на царот Тибери, кога Понтиј Пилот беше управител на Јудеја, видите колку прецизни информации, и Ирод четворовластник на Галилеја, неговиот брат Филип четворовластник и Туреја и Трахонтида, не знам, да пишува. Добро, не знам што и читам овие работи во ред при... И тој одеше, значи, за Јован во цела страна околу Јордан и проповедаше покрено крштевање за проштевање на гревовите. Како што е напишено во книгата. Добро. И доаѓа Исус кај него да биде крстен, знае, во 15-та година од царувањето на Тибери. 21 стих од истата глава, трета, Од 20 устари. Добро, не 20, 21. Кога се крсти син, э, сиот народ се крсти и Исус, и кога се молеше, небото се отвори и Светиот Дух слезе на него, во телесен облик како гулаб и се чу глас од небото. Еве зашто гулаб се користи како символ. Ти си мојот возлюбен син, во тебе е мојата милина. И се внимавајте, а тој, 23 стих, Иисус, имаше околу 30 години. На своето крштевање има а, запишан момент дека имал околу 30 години. Не, не е битно, значи точно, ама околу 30. Иисус започнува после крштевањето со својата служба. Кога започнувале во, во Израел да служат свештениците? Со 30 години, дури после. Да, добро. Значи, ја не уште малку пензија, а? Добро. Значи, ти веќе си у пензија. А, шела на страна. Значи, имаш околу 30 години. Во интересен момент. Ако можеме да знаеме кога е ова, кој период е Исус крстен, тоа лесно ќе одредиме, ќе видиме и Колку живеел Христос на земјата? Колку, колку трајала неговата служба? Три и пол години. Од кај го знаеме тоа? Добро. Данијел. Да, ора, Данијел е пророќството. Што вели во Данијел? 62 и плюс 7, 69 седмици. 69 седмици. Или знаеме што 69 пута 7, па тоа се не денови, туку години пророчки доаѓаме до помазаникот вели Данил. Девета глава Данил. Пророштвото за 2300 денови ноки. Помазаникот се јавува после 69 седмици. И постоа вели на средината од последната 70-та седмица, кои што се нели 70 седмици одредени за твојот народ, вели. Што се што прави? Ке принесе жртва. Ке се жртвува Исус тој дел прошлото укажува на крстот Голготски. Исус бил распнат на 33,5 години. 3,5 години, мислам, тука се гледа дека му трајала службата. Кога бил распнат Исус? Точно сите знаеме, Пасха. Кога паѓа Пасхата? Март, април, така ли? Пола година од, ако се вратиме од март, април назад, кај ќе стигнеме? Есен пак септември, октомври, не можеме, а, од декември, земето од декември до март, колко има? 2-3 месеци си тоа. Од 25 декември до март или крајот на март, 3-4 месеци, немате 6 месеци. Че е еден податок, дека Исус се крстил тамо некаде на есен, кога имал околу 30 години, и половина година, значи 3,5 години, половина година паѓа токму на пролет кога и ќе биде распнат. Повторно, значи, уште еден момент кој што укажува на тоа дека Исус се родил некаде на есен. И оној стих кој што треба да го спомнеме на крајот, Јован 1.14. Зошто некои сметаат дека Исус е роден на празникот Сеници? Значи, повторно таму на есен. Јован 1.14 Стихот гласи вака. И Словото стана тело, на што се мисли? Кој е Словото? Словото е Бог, Словото е Исус. Словото стана тело, се отвори, значи се роди. Стихот нагласува, го нагласува Христовото раѓање, отелотворување. И Словото стана тело и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што има како един роден од таткото, по со благодат и вистина. Се настани. Зборот настани е зборот, помогни Јани, скино, или како се чита, се изговара точно на грчки, Скино, што подсеке на што? Скинија, шатор, сеница. Преуво. Преуво. Значи, Иисус се отелотвори и се настани меѓу нас, како што нели и денеска читавме во Битие, таму беше негде 25 глава, зашто, во врска со светињата. Зошто била направена светињата? За да Господ пребива, биде со нас ќе се роди Иисус и ќе му дадеш име Емануел, што значи што? Господ со вас, Господ со нас. Преубаво, навистина. Ушатори. Значи, Го, Исус се роди, се отелотвори и се ушатори меѓу нас. Овој е стих кој што кажува на тоа дека многу веројатно е дека Исус може би се роди, токму за празникот Ценици и затоа и немало место никаде. А, било се уште лето, да кажам, затоа и биле под ведро небо овчарите со стадата и еве видовме според а, тоа кога зачнала Елисавета, кога бил роден Јован Крстител, од прилика 6 месеци плюс можеме да утврдиме кога Исус се родил. Значи, вопшто не станува збор за 25 декември. 25 декември ги има своите корени во паганизмот, уште од Вавилон. Тамус, Митра, го спомнавме, Баханалии, Сатурналии, и после сето тоа многу добро облечено во една христијанска наметка. Значи, ако сакаат да прават реформа, тогаш на вистина треба многу добро да, и знам, разбирам дека тоа лесно не се прави, <laughs> затоа што вие малку чепнете им само во коледе, па можете да добиете бокс во лице, а камо ли па малку, уште подлабока го закопате тоа што наистина реакцијата може да биде жестока. Може би се плашат и од тоа, но, што е побитно и што е најбитно? Спасението е најбитно, луѓе. Само, само уште ова мора да го спомнам, значи, тој стих им беше запишен овде, така да. Второ Коринќаните 6 глава. Ајде да завршиме со овие стихови. Второ послание до Коринќаните 6 глава. Една од причините што Исус бил наречен нововерец, <laughs> и тој бил наречен нововерец, како што нас не нарекуваат, затоа што после векови и векови, за трупа на вистина, трупа на со традиции и обичаи, се он се појавува и ја изнесува на видели на таа вистина, и овие се шокирани велат, ова некоја нова наука. Сар не е тоа нова наука, наука, туку таа е изворната наука, која што вие забравивте. И ја затрупавте со традиции. што вели прво 6 глава Павле во овие стикови од 14 до 18? Многу познати стикови. Не впрегнувајте се во нееднаков јарен со неверниците. Прво да ви кажам во Стариот Завет, што им заповедал Господ на израелците, кога ќе влезете во ханската земја, што? Внимавајте, немојте да гледате како што на нивните богови, на нивните тие, знаеш како на некој мало дете ќе му кажеш, не брка во штекот, ќе бркне баш во штекот паднале. Значи, не впрегнувајте се во неенаков јарем со неверниците, зашто што има правдата заедничко со беззаконието? Или какво заедничко има светлината со темнината? Ништо нема заедничко. Во што се сложува Христос со Велијал? Во што се сложува Христос со Тамуз? Со Митра? Со не знам кој Бог таму уште? Или каков дел има верникот со неверникот? Или како се сложува Божиот храм со идолите? Зошто ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам среде нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Затоа излезете од меѓу нив и одвојте се, вика Господ. И не допирајте се до нечисто, и јас ке ве примам и ќе бидам татко и вие ќе бидете мои синови и керки, говори Господ се мокнеот. Затоа треба ова да се изнесува и затоа ова треба да се кажува. Колку и да е <laughs> политички некоректно, како што знаат да кажат денеска, модерно. Тоа треба да се каже затоа што тоа е така. Тоа се факти. За жал, луѓето е повторно имаме пред нас празник. Јани еднаш многу добро зборуваше преку оној случај со Витез да ми се чини дали беше со Витез да да кај што водата се слегувал Божи ангел кобајаги јаги, па се разбрнувала водата, па кој прв ке влезе и тој ке оздрави. Еве сега имаме водици, кај што кој прв ќе стигне до крстот, е, него ќе оследи среќа цела година. Тоа се и фрижидер или компјутер. Да, значи, тоа е паганизам, тоа е суеверие. Господ не е таков. Зарам на оној најмокниот, на оној кој што прв ќе стигне, на него среќа ќе има, или кој ќе му се падне паричката, тој ќе биде среќен, другите срекни ќе бидат. Господ не е таков. Сето тоа е она што треба да се отврли да се тргне. И фаламо на Господа што не издвоил од темнината, но сега сме повикани пак таа светлина да им ја прикажеме на, на оние кои што се уште се заблудени. Нека му е слава на Господа што сме во светлината и да ни помогне да се одржиме во неа. Амин.